Qardaş sual verdi ki, yəni sualı belə ixtisarlayayım, yəni alimlərə tabiçilik məsələsi. Yəni məsələn bir qardaş deyir ki, hədis kitabında oxudum, məsələn Səhih Buxaridə, Səhih Müslimdə, Sünən Əbu Davudda hədisdə belə gəlir. Hədisdə belə gəlir və bu mənim üçün kifayətdir. Yəni alimə nə ehtiyac var? Təbii ki, bu fikir səhv fikirdir. Bu, bu, yəni bu fikirdə yalnız cahil insan ola bilər. Bu fikirdə yalnız cahil insan ola bilər. O insan ki, yəni İslam elmindən xəbəri yoxdur. Yəni İslamdan anlayışı olmayan adam bu sözü deyə bilər. Və ya ola bilər ki, İslama təzə gəlib. Təzə gəlib, heç də anlayışı yoxdur İslamdan, o deyə bilər. Yoxsa İslamda biraz anlayışı olan insan belə bir söz deyə bilməz. Səbəb, səbəb ona görə sən alim deyilsən. Sən istihad əhli deyilsən. Sən istihad əhli deyilsən. Sən heç bəlkə Quran-ı kərimi heç düzgün oxuya bilmirsən. Hələ mən demirəm ki, Quranın tərcüməsi, mən demirəm sənə təfsir elmi, usulü fiqh, qavaidül fiqhiyyə, ulumul hədif, rical elmi, mustalah elmi, ulumul Quran, usulü təfsir, cərih və təatil, hə? Nəsx və mənsuq, mutlaq və müqayyəd, mücməl və müfəssər. Dinləyir bu dildə danışır. Təbii belə deyəcəksən, çünki səndə ümumiyyətlə anlayış yoxdur. Sən baxırsan hədisə, deyirsən, həm də hədis aydındır, hədis ola-ola alimlər niyə ixtilaf ediblər? Yox, təbii ki, məsələ belə deyil. Allah Azza və Kəllə Quran-ı kərimdə buyurur, Qul, həl yəstəvillədinə ya'ləmunə vəllədinə lə ya'ləmun? Deyir ki, heç bilənlərlə bilməyənlər eyni olarmı? Yüce Allah buyurur, İnnəmə yaxşallah min ibadihil uləmə. Allahdan yalnız alim olanlar qorxar. Gör Allah Azza və Cəllə alimləri necə vəsf edir və bilməyənləri bilənlərlə eyni səviyyəyə qoymur. Və alimlər barəsində deyəndə deyir ki, xaşyə. Xaşyə yəni Allah qorxusu. Bir də var xov. O da Allah qorxusudur. Amma xaşiyyət alimləri xastır bilənlərə. Niyə? Hər ikisi də Allahdan qorxma deməkdir. Amma xaşiyyət elm üzərində qurulan qorxudur. Və xovdan fərqlidir. Və Uca Allah buyurur ki, bilməyənlərə əmr edərək, Fəsəlu əhlə zikri in kuntum la ta'lamun. Bilmədiklərinizi zikr əhlindən soruşub öyrənin. Allah Subhanahu taala soruşmağa əmr edir. Ki bilmədiyini biləndən soruşub öyrən. Və necə ki, Əli ibn Abu Talib radiyallahu anhu bir gün məscidə girəndə görür ki, ərəbdir və Quran da ərəbcədir. Allah s.ə.v. buyurur ki, İnna ənzəlnəhu Qur'anən ərəbiyyən ləalləkum təqilun. Biz Qur'anı ərəbcə nazil etdik ki, siz onu anlayasınız. Ərəbdir, ərəbcə olan Qur'anı qoyub qabağına və insanlara Qur'anın ayələrini şərh edir, təfsir edir. Və Əli ibn Abu Talib ona bir dənə sual verir. Baxma ki, ona 100 dənə sual verə bilərdi. Quran elm, elmləri ilə əlaqəli, yəni təfsir elmi ilə əlaqəli. Ona bir dənə sual verir. Quranın nəsxini və mənsuxunu bilirsən? Deyir, yox. Deyir, həlak oldum və başqalarını da həlakə sürüklər. Bir dənə şey, nəsx və mənsuxu bilmir. Adi bir misal. Çox sadə misallar deyəcəm. Yəni, məsələni dərinləşdirmirəm. Əslində, məsələ çox dərindir. Hətta sizin təsəvvür edə bilməyəcəyiniz şəkildə dərindir. Bir misal deyim. Məsələn, ağac. İslam fikrini, hələ mən hədis elmindən, təfsir elmindən, heç nədən danışmıram, əqidə və s. yox. Yalnız İslam fikri, hüquq sistemi, yəni namaz, oruc, zəkat, həc, ibadət və müamilə ticarət, evlilik, cinayət, boşanma, vərəsəlik və s. İbadət və müamilə. İslam fikri. Bunu bir ağaca bənzətsək, biz ağacın yalnız budaqlarını görürük və hazır olan meyvəsini yiyir. Və İslam elmində də ona deyirlər furu fikr, fikrin furusu, yəni budaqları. Məsələn, bir budaq namaz, oruc, bir budaq zəkat, bir budaq təharət, usul, təyəmmüm və s bir budaq vərəsəlik, bir budaq evlilik məsələləri, cinayət məsələləri və s. Və biz hazır olan, o budaqlarda olan hazır mey meyvələri. Necə hazır meyvələri? Məsələn, kitabı açırıq, namazın rukunları 12 dənə. 1, 2, 3, 4, 5, 12. Namazın vacibləri 8 dənə. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Namazın pozan şeyləri 7 dənə. Baxırsan ki, çox sadə. Belə də sadə deyil. Sən təsəvvürlə ki, alim Quran və sünnəni yüz minlərlə hədisi, sələfdən gələn rəyləri və qövülləri necə əzbər bilir və şəri elmlərə necə vaqifdir ki, o, bütün Quran və sünnədən, şəriət elmlərindən, dəlillərin içərisindən toplayıb sənin üçün namazın 12 rüknunu çıxara bildi rahat diyebilir ki oruç değil onkidir. Biz artıq hazır meyvəni yeyirik. Belə deyilir, pərdə arxasını görmürük. Və bu ağacın budaqlarıdır. Buna fikir furusu deyirlər. Bir də var ağacın nəyi? Gövdəsi. Ona elmdə deyirlər, qavaidul fiqhiyyə. O artıq sənlik deyil. Bir də var ağacın kökü. Ona deyirlər, usulü fiqhiyyə. Usul-i fiqh, qavaidul fiqhiyyə və sonra gəlir furu fiqh və hazır meyvələr. Biz fəqət meyvələriyik. Bizim ağacın kökü maraqlandırmır. Çünki ağacın kökünü kimə maraqlıdır? Bağbana, o ağacı əkənə. Bu maraqlı da alimə. Cahil belə şey qanmaz. O, o başa düşməz belə şeyləri. Məsələn, bəzi misallar verəcəm bu dediyi məsələ ilə əlaqəlidir. Çox primitiv misallardır. Yəni, dərinə gedir. Yəni, mən danışmıram usul elmindən və hədis elmindən, təfsir elmindən. Fəqət sadəcə hədis kitablarından bir neçə misal. Məsələn, qardaş deyən, həmin fikirdə olan bir insan. Açacaq hədis kitabını oxuyacaq ki, Buxarda gələn hədis. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Mən məssə zəkərəhu fələ yusalli həttə yətəvətta. Kim zəkərinə, yəni cinsiyyət üzvünə əlini vursa, dəstəmaz almadan namaza durmasın. Bu hədis açıq aydın dəlildir ki, insanın əli cinsiyyət üzvünə dəysə, arada bir əngəl olmadan bu dəstəmazı nə eləyir? Batil eləyir. Açıq aydın dəlildir və hədis də səhihdir. Bu hədisi oxuyacaqsan, deyəcəksən ki, deməli, bu əməl nə eləyir? Dəstəmaz pozur. Sonra başqa bir hədis oxuyacaqsan, bu hədis də səhihdir. Talib ibn Ali radiyallahu anhu gəlib bu barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə sual verəndə ki, əl dəysə, deyir ki, heç bir problem yoxdur, səndən bir ət parçasıdır. Yəni, burnuva, qulağa, əl dəyəndə necə? O da elə. Nə eləyəcəksən? Heykəl isə səhidir. Belə misallar yüzlərlə, yaxud bəlkə də minlərlə. Və məsələn, başqa bir misal. Lap sadə misal, lap sadələşdirək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, bığlarınızı qısaldın və saqqallarınızı uzadın. Və hədisin bəzi ləfslərində gəlir ki, saqqalınızı öz halına buraxın. Yəni, hədis dəlildir ki, saqqaldan qıxmaq olmaz, hətta qayçınla. Yəni, götürmək olmaz, yəni qısaltmaq olmaz. Açıq aydın dəlildir. Bir deyə bilər ki, bu açıq aydın dəlilin qarşısında başqa nə? Çünki bəzi alimlər bir tutumdan, oy ana, saqqaldan qısalmağı caiz görüblər. İmam Əhməd kimi, Şeyh Əlbəni kimi. Və bu iki şəxsiyyətə baxsan, hər ikisi də öz zamanında hədis əhlinin imamı idi. Və Allah Rasulunun sünnətini ən gözəl bilənlər. Hə. Sən indi desən ki, hədis açıq aydındır. Bu niyə belə fətva verir? Hansı ki, İmam Əhməd sənədi ilə milyona yaxın hədis bilir. Təkcə Musnədində 40 minə yaxın hədis var, sənədlə. İçində ən çox hədis olan kitab odur hədis kulliyyatı. Şeyx Əlbəni öz zamanımızda hədis əhlinin imamıdır. Necə Şeyx bin Bəz deyir. Bu göy səması altında Allah Rasulunun sünnətini ondan daha gözəl bilən yoxdur. Hər ikisi də burayda olub ki, saqqalı bir tutumdan o ilə qısaltmaq olar. Söhbət bundan gelmir ki, bu rəy səhih rəydir, racih rəydir, yoxsa məqbuldur. Bundan gelmir. Söhbət bundan gedir ki, bu alimlər bu cür açıq aydın hədisin müqabilində bunu niyə deyirlər? Təəccüblidir. Amma məsələ ondadır ki, yaxşı, bu hədis ki var, bığlarınızı qısaldın, saqqallarınızı öz halına buraxın, uzadın. Bu hədisi rəvayət edən sahabələrdən biri Abdullah ibn Ömərdir, radiyallahu anhümə. Bu hədisi rəvayət edən sahabə İbn Ömər özü saqqalını bir tutumdan oyuna qısaldırdı. Sən artıq çaşbaş qaldın. Və məsələ <coughs> xavariclər barədə olan hədis. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, onlar oxur, şikardan çıxdığı kimi dindən çıxacaqlar və cəhənnəmin köpəkləridir. Yəni xavaric sözü özü xaraca feilindəndir. Yəni çıxan, xaric olan. Yəni bu adı onlara kim verir? Bu adı ilə onları kim adlandırır? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xavaric. Yəni dindən çıxan. Hədis açıq aydındır. Açıq aydın. Sən oxusan hədisi sən rahat hökm verəcəksən ki, xavariclər qiblə əhli sayılır. Yəni dindən çıxıblar və kafirdir. Amma cümhur üləma bunu demir. Elə bu hədisi rəvayət eləyən Əli radiyallahu anhu özü xavarizləri müsəlman ümmətindən görürdü. Baxma ki, bu hədisi özü rəvayət edir. Sənə təəccüblüdür. Sənə elə gəlir ki, sahabə özü rəvayət elədiyi hədisə müxalif hökm. Aydındır? Belə misallar həddən artıq çox. Və ortada Yəni, tək söhbət hədislərdən gelmir. Əgər səndə elm olmasa, çox sadə, Allahın kitabı, Qur'ana girişsən, öz fəhminlə Qur'anda nə qədər ziddiyyətlər görəcəksən. Məsələn, bugün deyəcəksən ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən öncə kim yaşayıbsa hamısı ölür. Çünki Quranda ayə var, açıq aydın ayədir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm, səndən öncə elə bir can olmadı ki, ölümü dadmasın. Oxuyacaqsan bu ayəni, deyəcəksən ki, <coughs> Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən öncə yaşamış hər kəs ölür. Sonra başqa bir ayə oxuyacaqsan, İsa aleyhissalam barəsində ki, onu nə çarmıxa çəkmədilər, nə asmadılar. Bəl rəfa'ahullahu ileyh. Əksinə Allah onu özünə qaldırdı. İsa aleyhissalam da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən əvvəl yaşayır. Hələ hədis demirəm. Sonra deyəcəksən ki, Quran-ı kəndə ziddiyyət var. Bir ayədə deyir ki, İsa aleyhissalam sağdır, başqa bir ayədə deyir ki, səndən öncə elə bir can olmaq ki, ölür qalmasın. Sadə Qurandan misal. Və ya başqa bir ayə, Quran-ı kərimdə bir ayə oxuyacaqsan ki, Lə təqrabus salətə və antum sükara Sərxoş olduğunuz halda namaza yaxınlaşın. Sərxoş olduğunuz halda namaza yaxınlaşın. Deməli, şərəb haramdır, sırf namaz üçün. Ayə bunu göstərir. Fəqət deyir ki, sərxoş olanda namaza yaxınlaşma. Yaxşı, nə edəcəksən bu ayəni? Ona görə Hətta Quranla aza bilərsən. Hətta Quranla insan aza bilər. Ona görə Əli ibn Abtalib Quranı, Allahın kəlamını insanlara şərh eləyən o şəxsə dedi ki, nəsxi və mənsuxu bilirsən? Dedi, yox. Dedi, sən həlak oldun və başqalarını həlakə atardın. Ona görə Allah Azəbə Cəllə buyurur ki, yuqtil hikmətə mən yeşə. Allah istədiyini hikmət verir. Hikmət, elm. Və Hasanul Basri radiyallahu anhu rahimullah buyurur ki, hikmət yəni nəsxi, mənsuxu, mutlaqı, müqayyədi, mücməli, müfəssəli insanın bilməsidir. Bu dediyim şeylər hamısını usul-i fiqh elmi öyrənir. Qoca Allah buyurur ki, Allah istədiyini hikmət, elm bəxş edər. Və kimə hikmət bəxş etsə, deməli ona çoxlu xeyir əfa etmiş olar. Sən bu xeyirlərdən deyilsən. Allah Azəbə Kəllə bunu sənə verməyib. Və e sən məhkumsan, məcbursan. Kimdə bu xeyr, bu elm varsa onu üst tutasan. Allah Azəbə Kəllə bunu əmr edir. Uca Allah Quran-ı Kərimdə, Əl-İmran surəsində Quran-ı Kərimin ayələrindən danışır. Buyurur ki, sənə nazillədiyimiz bu kitabın ayələrinin bir qismi mühkəmdir. Və hunna ummul kitab. Və bu ayələr kitabın anasıdır, əsasıdır. Və uxra mutəşəbihət. Və başqa ayələr isə mütəşabihdir. Və qəlbində əyirlik olanlar, fitnə axtarmaq istəyənlər, bu mütəşabih ayələrə tabi olanlar, amma bil ki, bu mütəşabih ayələrin tədilini Allahdan başqa, başqa qirayətdə gəlir, ayənin davamında, Allahdan və rasikhunə fil ilim, elmdə rasix, yəni elm əhli yox, və rasikhunə fil ilim, yalnız elində dərin olanlardan başqası bilməz. Burada, yəni bu ayənin təfsirində e, ayənin iki cür təfsiri var, daha doğrusu iki cür qirayət forması var. Mən məhz bu qirayət formasını deyirəm. Bu qirayət formasına görə ayənin mənası belədir ki, deməli, bu mütəşabih ayələrin mənasını Allahdan və elində dərin olanlardan başqası bilməz. Hətta hər elm əhli də yox. Və rasikhuna fil ilm. Allah Subhanahu taala özü ilə yanaşı elm əhlini zikr edir. Allah Subhanahu taala Əli İmran surəsində buyurur ki: Allah şahadət verir öz təkliyinə. Və bir də kim şahadət verir? Onun mələkləri və bir də alimlər, elm əhli. Allah Azza və Cəllə özünün təkliyinə öz şahadətini gətirir. Mələklərin şahadətini gətirir Bir də elm əhlinin şəhadətini, alimlərin. Və bu din bu alimlərin üzərində qurulur. Allah Azəvəcəllə bu Qur'anı və bu sünnəni alimlərin vasitəsilə qoyur. Və bu alimlər peyğəmbərlərin varisləridir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, biz peyğəmbərlər miras buraxmarıq, dinar və dirhəm olaraq. Bizim mirasımız elm və alimlər də bizim varislərimiz. Yenə də təkrarlayıram, təbii ki, bu sözü o insan deyər ki, o insan İslamda təzədir. Yəni, ən yaxşı zənnimiz budur. Ola bilər insanın özündə problem var alimlərə qarşı, necə deyirlər, alergiyası var, biz onlardan danışırıq. Ən yaxşı halda zənnimiz budur ki, bu insan İslamda təzədir. O insan halı nəyə bənzəyir? Misal deyil. Yəni, Əgər bir insan deyirsə ki, Quran qabağımızda, hədis kitabıdır, hədis kitabları da tərcümələr ha. O özü Buxarıdan istifadə eləməsi üçün, taq ki, Elxan qardaşın tərcüməsinə müxtasdır. Özü də elm əhlində müxtasdır, xəbəri yoxdur. O Quran tərcüməsindən görə fətva verir, ya Vasım Məmməd Əliyevdir, ya Elxan tərcüməsidir, ya Ziyə, ya da elm əhlində müxtasdır, hələm xəbəri yoxdur. Hələ biz bunlardan danışmırıq. Qoyub qabağına, deyir ki, laf tutaq ki, belə deyir, ərəb dilini bilir, ərəb dil, xalis. Ərəb dilinin qrammatikasında əla bilir. Nəhvini, sarfını, bəlağat ilmini və s. Yaxşı. Hətta o, şəri elmlərdən bir xəbərdirsə, heç nə. Abu Cəhl də ərəb nə olsun? Bu gün ərəblər, hansı ki, ərəb dilini bilənlər, qrammatikasına can. Alimlərə möhtəz deyil. Alimlərə möhtəzdir. Bu cür insandan halı nəyə bənzəyir? Elə bil ki, sən əczacısan, aptekdə işləyirsən. Dörd tərəfi dərmanlarla doludur. Və sən deyirsən ki, maşallah, bütün dərmanlar göz qabağındadır. Nə ehtiyac var həkimə? Nə ehtiyac var o reseptdə? Niyə gedirsən həkimə? Aptekdə işləyirsən. Bütün dərmanlar da göz qabağında. Bu ona bənzəyir. Hətta lab ərəb dilində əla bilirsən. Quran və sünnə göz qabağında. Sən ehtiyacın var alimlərə, onların fətvalarına, onların rəylərinə, onların istihadına ki, onlar Quran və sünnədə hökm çıxarırlar. Necə ki, o aptekdə işləyən insan halı. O möhtacdır xəstəliyinin müalicəsində həkimlərə. Baxma ki, o dərmanların içindədir. Amma istifadə edə bilmir. Niyə? Çünki bu işin əhli deyil. Onda bu elm yoxdur. Ona görə bu işin əhli olana möhtazdır. Və başqa bir misal. Bizim üçün dünyəvi işlərimiz daha ehtiyata layiq yoxsa dini, şəri işlərimiz. Təbii ki, şəri işlərimiz. Bizim dünyamız əldən çıxsa da axirətimizə zərər olmaz. Amma bizim dinimiz əlimizdən çıxsa, həm axirətdə məhv olarıq, həm də bu dünyada. Ona görə dini işlərimiz daha ehtiyata layiqdir. Yaxşı, necə olur həmin insan sabah saatı xərab olanda, telefonu xərab olanda, özü düzəldir, yoxsa salsaza gedir? Maşını xərab olanda, əgər özü düzəldə bilmirsə, hara gedir? Ustanın yanına. Canı ağrıyır. Özünü, özü, özü özünü müalicə edir, Gedir həkimə. Düzdürmü? Necə olur ki, sən dünyəvi işlərdə bu cür ehtiyatlısan? Necə olur ki, sən sağdın xərab olanda sağsıza gedirsən? Sən bilirsən ki, sən bu işin əhli deyilsən və möhtacsan bunun əhlinə. Dünyəvi məsələdə belə ciddisən. Hətta həkimə gedəndə hər deyilən yerə də getmirsən. Sorub soruşdurursan, Daha etibarlısına gedir, gedirsən ki, dinə xələl gəlir. Necə olur ki, dinivə xələl gəl gəlməsindən qorxmursan? Və necə olur ki, şəri məsələlərdə onun əhlinə müraciət eləmirsən? Ona görə kim Allah Azza və Kəllənin dinindən danışırsa, bir şey bitsin. O Allah Azza və Kəllənin adından danışır. O Allahın adından danışır. Əgər mən bir ayəni oxuyuram və öz rəyimlə təfsirləyirəmsə, Bu o deməkdir ki, mən iddia edirəm öz nəfsimdən ki, Allah Azza və Cəllə bu ayədə bunu qəsd edir. Ona görə haram Allah və Rəsulunun haram etdiyidir. Vacib də Allah və Rəsulunun vacib etdiyi şeydir. O şəxs ki, elmsiz danışır, bu həm bu dünyasını, həm də axirətini məhv edən şəxsdir. O şəxsin təbii ki, İslam elmlərindən nəinki xəbəri, heç anlayışı yoxdur. Və salam.